ad lavaret. Wa an ket pe gai chomin. Wa es ket pe gai chomi. Goudran e guir. Goudran e risklus. Goudaret a ge teuil. Goudaret a ge komzo. Me grec war an drabenak. Me banker war an drabenak. He's wakon. He's warikon. He's on.